чилієць одверто намагався догоджати всім. Така трансплантація організмів, як висловився Жак Антуан, виявилась несподівано ефективною. Вже в суботу Лоу з брусом знову майстрували коло крайнього вікна, мов би вчора між ними нічогісінько не трапилося. За вікнами гуркотів буран, тому в кімнаті горіла електрична лампочка, а механіки приторочували до стелі ще дві, бо одна не могла освітити довжелезну 60-футову кімнату. Колись про неї Жак Антуан сказав у неї форма домовини мосьє матрос. Я так і уявляв собі братські могили. З його боку то мав бути жарт, але Булатові здригнулося серце. Термометр біля карти показував всього 10 градусів тепла, а коло дверей 8 хоч нафтова плитка горіла день і ніч. За кожним рипом дверей до кімнати вхоплювалося густе біле клуб'я пари. Під стелею стояв тютюновий дим. Набряклі кригою шибки сльозилися і не відтавали. На пластикових стінах збиралася роса, і у приміщенні було задушно й парко. Тур пригадав, що в подібній ситуації опинилася колись експедиція норвежця Гевера. Вони прорубували душники сказав Турбалан. Наріта у відповідь закивав. Незважаючи на розміри, японська база була розрахована максимум на п'ятьох. Решта кают призначалася для літа. У грудні тут мешкало до півтора десятка чоловік. Механіки клепали гвинт для генератора, і душниками зайнявся клуб 30-річних та ще Раймон, а згодом до них добровільно приєднався Казіміш Потоцький, почавши все з добрих порад. За два дні душники були готові один отвір над першим вікном, а другий коло плінтуса. Хуан Естрада спершу нарікав, що містер матрос вирішив його заморозити. Він сказав Я ніжне дитя півночі, і ці жахливі діри погублять мене. Тоді Булат запропонував йому помінятись каютами і він охолов. А вже наступного понеділка стелі і стіни приміщення висохли, крига на вікнах майже зовсім зійшла. Навіть температура піднялася на добрий градус, і тепер у приміщенні можна було спати без мішків, та й тютюновий дим не застоювався під стелею, його витягало в душник. 17 травня Надвечір усі поволі зібралися за столом, з приймача линула тиха джазова музика, і це настроювало на мінорний лад. Хуана Естраду потягло на спогади. Він розповідав про двох знайомих буенос айреських кіноактрис, і коли вони врешті змусили його запросити їх обох до себе, двері з гуркотом розчинились і вбіг на Ріта сан. Капюшон його сунувся на плечі, а в зіницях застиг жах. Він крикнув, не вдаючись до послуг земляка. Омбо, омбо сан, омбо. Лорд Омбо був сьогодні його помічником. Хоцудай розпитав на ріту сан і почав негайно вдягатися. Пропав лорд. Ісов позаду на ріти, а буран його повалив, мов закинути з бар'єра. Ми швидко вдяглися і взяли ліхтарі. Матрос шарпнув мене за рукав. Позв'язуйте всіх раймане. Я знайшов шнур, але зв'язуватись було вже ніколи. Тримаючись однією рукою за цупкий шовковий шнур, ми головами пробили перший шквал бурі за порогом, задихаючись і випльовуючи з рота снігову крупу. Наріта потяг увесь ланцюг до бар'єра. Після останньої перевірки своїх метеоприладів. Він сказав був з допомогою тлумача, що барометр несподівано впав до вертикалі. Така їхала була хіба що тоді, як нас прибило до цієї бази. Матрос ішов десь посередині з ліхтарем у руці, другою рукою тримаючи ковзку шворку. Вітер із шаленою силою гнав нас на бар'єр, і це могло закінчитися чим завгодно. Треба було негайно лягати і повсти. Матрос став рачки і примусив те саме зробити мене й американця, а незабаром уся вервечка поповзла.